се ближи датумот кој што ќе представува 500 години од протестантската реформација. Тоа е поточно во вторник, 31. октомври, таа голема годишнина, половина милениум од времето кога Мартин Лутер ја започнал реформацијата во Германија, И, како што рековте, Рим не се менува, но, за жал, протестантите се променија. И денес една толку голема годишнина, 500 години, половина милениум, не се доживува како некој голем јубилеј, затоа што знаеме дека протестантизмот е веќе мртов од поодамна. Компромиси со гревот, компромиси дури нешто што го нема во католичката црква, а што нема, значи, како прво хомосексуалци не треба да бидат нечленови членови на црквата, а да се рекоположуваат за проповедници, за старешени, па тоа е уште поголем криминал. Само да кажам, значи, докаде е деформирано денешното обштество и денешниот протестантизам. За тоа сме свесни, за тоа зборував и минатата сабота и не би сакал да ја повторувам таа тема, но сепак Утре во хотелот Александар Палас, со почеток во 11 часот, ќе се одржи една духовна академија и свечено богослужение по повод 500 години од реформацијата и што е за мене посебно интересно, под покровителство на председателот Георгије Иванов. Јас планирам да присуствувам, па ако некој сака и може Само вие сообщувам таа информација. Во 11. Во полуката е наведен еден добар прекрасен цитат од Мартин Лутер. Тоа е во оцекот од петокот. И јас би сакал да го прочитам за почеток, бидеќи е убав, барем мене ми остави силен впечаток. Јесенко пуката ја прочувам на англиски јазик и се надавам дека не сум ја не сум гледал многу многу македонски превод. Се надавам дека не е нешто утнато, но како и да е. Последен цитат од петокот Видите што вели, што напишал Лутер своевремено. Кога апостолот вели дека сме оправдани без делата на законот, тој не зборува за делата на верата и благодатта. Значи прави разлика од делата на законот и делата на верата. Бидејќи верникот кој твори дела на верата и благодатта, не верува дека тие го оправдуваат. Туку тежно е да биде оправдан преку верата. Апостолот под делата на законот подразбира дела врз кои се подпираат само праведниците, мислејќи дека со нив се оправдува. Значи се тоа што потикнува фалбаджиство, како што зборуваше брат Зоран во коментарот. Тие сметаа дека се праведни поради своите дела. Со други зборови, правејки добро, тие не се стремат кон праведност, туку едноставно сакаат да се фалат дека веќе постигнале праведност со своите дела. Убава разлика. Лутер убаво го, го разбрал ова што грие денес го проучувавме. Се разбира, ако тој убаво не го разбереше, немаше ни да почне реформацијата. тоа, да се зборува во цело минато тромесечие за галатјаните. Еве да се зборува и целото ова тромесечие за римјаните. А рековме зошто, зошто се овие две книги повторени во библиската полка за толку кратко време заради реформацијата, заради 500 години од Лутеровата реформација. Но да се зборува за оваа тема шест месеци последнија, значи целото полугодие од година. И да не се наведе ниту еден цитат од Джонси Си Вагонер. За мене е промашување. Зошто? Затоа што протестантската реформација, иеко заради неа се прави ова, колку и да била светлина, колку и да била и да значала нешто многу големо во свое време. Сепак не е комплетното Евангелие. Не е комплетната светлина. Не е силата на позниот дошт. Не е она што Господ сакал и сака да го направи со денешните генерации, да го направи со последните верници. И сакал да го направи прв пат пред скоро 130 години со Адвентичката црква. Но еве цели 130 години подоцна Теологијата на Джон Си Вагонер е туѓа за Адвентичката црква. Јас би сакал тоа да го разгледаме преку два примера. Ако не остане време за вториот пример, ќе го одложам за следната сабота. Забележавте, немавме ни време денес тоа да го кажеме за време на лекцијата, но Во самата лекција се зборува, споменати се, два протестантски начала или толкувања. Едното е, например, во одсекот од вторникот, Лекцијата вели на повеќе места дека кога човекот ќе поверува Значи, сака да го одреди моментот кога човекот е оправдан со вера, ако забележавте. Па тоа дори го нарекува момента, нешто моментално, моментално дело во вторникот. Се споменува глаголот прогла, прогласување, прогласен. Например, кога човекот ќе го прифати Христа, ќе поверува, ќе го прифати Евангелието, ќе се покае, ќе побара спасение, Господ тогаш го прогласува за праведен. Ова го споменав и во текот на проучувањето на Галатјаните мијато тромесечи, во една прилика протестантското учење е дека човекот која ќе поверува, тогаш Господ го прогласува за праведен и дека тоа значи оправданието со вера. Оправданието со вера се разбира, се сваќа како некој законски чин, како, како правен поим. Господ те прогласил за праведен. Кога? Кога си поверувал. Но знаете ли што е практична последица на ова толкување? Ако Господ некогаш во минатото мене ме прогласил за праведен, што значи тоа? Дека јас сум од тогаш наваму јас сум спасен. И дали е случайно што протестантите така веруваат? Тие дори користат таква терминологија. Мене Господ таа и таа година ме спаси. Еднаш спасен, за секогаш спасен. Зошто? Затоа што оно што е дело на Божиот суд, значи, законскиот чин, правниот чин, пресудата. Тоа е пресуда, кога Господ ќе рече тој и тој е праведен, тоа е веќе точка. Ако Господ те прогласи за праведен, значи ти си спасен. И спасена за вечност. Но адвентизмот учи дека тоа ќе се случи при судот. Кога верникот се обраќа, кога верникот поверувал првпат. пат, не се случува никаков суд, каде што Господ те прогласува за праведен. Но гледаме дека и оваа полука го следи, како и минатата, го следи протестантското учење и отстапува од адвентизмот. Господ во минатото ги прогласил верниците за праведни, тогаш кога првпат поверувале, И затоа протестантите не веруваат во небесниот истражен суд. Знаете ли што велат протестантите кога ќе им споменете дека на небото се одвива суд, како што верува адвентизмот? Тие велат дека нема потреба за такво нешто. Господ веќе ги спасил. Например, се цитира често Христовиот говор пред Синедрионот во Јован 5 глава, конкретно 24 стих. Ова е еден многу силен и многу убав стих. Да видиме што Господ тука рекол и што им рекол на евреите тогаш. Вистина, вистина ви велам. Значи, Јован 5 глава 24 стих. Вистина, вистина ви велам кој го слуша Словото Моје и верува во оној кој ме пратил, значи еве верата е битниот услов, има живот вечен. Верувате во ова? Еднаш држав цела проповед на оваа тема. Точно е, и, и Јован тоа ко кажува и во своето соборно, прво соборно послание, исто така. Ви пишувам дечиња, така се изразува таму да разберете дека вие имате, веќе имате живот веќе. Исус тоа го кажува тука. Меѓутоа, ако веќе имаш живот, значи ли тоа дека не можеш да го загубиш? Дека си запечатен. Кога ќе заврши небесниот суд, Господ ќе ги запечати своите. 144.000 ќе бидат запечатени затоа што предходно на судот ќе бидат прогласени за праведни. И сите починати верници пред нив ќе бидат прогласени за праведни. И тоа е таа точка. После тоа нема менување. Мртвиот се разбира и така и така повеќе не може да греши а живите запечатени, иеко живи, која ќе бидат запечатени, повеќе нема да да сгрешат и ќе живеат без посредник, но во полната мера на Христовата возраст, на Христовиот раст, во полната сила на Светиот Дух и на позниот дошт. Според адвентизмот тоа се случува, значи, при судот. Се што е судско, пресуда, законски, правен проглас од Божија страна, тоа се случува на судот. Според протестантизмот тоа се случува кога на почеток ќе поверува верникот. И затоа, да го дочитам стихот од Јован, значи, тој што верува во Христа веќе има живот вечен, и сега Христос вели, и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Е, тука се фагаат протестантите, е, значи, Зошто зборувате вие, адвентистите, дека ќе има суд, дека сега има некаков суд, на кој што се испитуваат е, починатите верници, а не се знае кога ќе премине и врз живите. Зошто велите, еве Господ вели, дека тој веќе, верникот, е веќе спасен со други зборови. Нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Дали вака мислел Господ, како што протестантите го сватиле? Што вели, например, апостол Петар, да се подсетиме од второто тромесече, година? А време е да почне судот, од каде? што велеш таму. Од Божиот дом. Верниците ќе бидат предмет на суд. И тоа како? Од нив започнува судот. Како го сватиле апостолите својот учител, а како протестантите го сватиле? Апостол Павле, што вели исто така? Бедеќи сите нам ни предстои да се појавиме на судот Христов. Тој таму го нарекува суд Христов. И сите да примиме според она, според делата, што сме ги направиле во телото. Значи, Павле, ниту Павле не ги исклучува верниците од судот. Демек, судот е само за неверниците. Така бидат протестантите. Судот ќе постои, ама само за неверниците. Верниците нема да бидат судени. нема да дојдат на суд, бидеќи така ги сваќаат овие Христови зборови. Дали тоа рекол Христос, дека нема да дојдат на суд? Ако Христос рекол така, зашто Павле и Петар велат спротивно? Христос рекол, нема да бидат осудени. Че значи, ќе бидеш на суд, но нема да бидеш осуден. Ке поминеш ни суд, ке поминеш ни испит, ќе поминеш ни тест, ќе поминеш ни проверка. Но ако го слушаш Словото и веруваш, ако си облечен и облечена во Христовата праведност, нема да бидеш осуден, нема да бидеш осудена, а не дека нема да, да дојдеш на суд. Протестантското учење е погрешно, но ете гледаме дека полуката го следи протестантското учење. Таа вели дека денешната да нова теологија исто така вели, како и протестантската, дека тогаш кога поверувал верникот, Бог го прогласува за праведен и тоа е само законски чин, правен чин, тука удираат новата теологија од Форт, наваму става нагласок на тоа, дека тоа законски правен чин тогаш кога поверувал. Со други зборови, не, не го мешајте тука посветувањето, не го мешајте тука новораѓањето, сите тие манифестации на духот. Не тоа. Оправдувањето со вера значи само некој законски чин, каде што Господ те прегласува за праведен тогаш кога ќе поверуваш тогаш кога го прифатиш Христа. Така вели новата теологија, така вели престантизмот и тоа е погрешно. Учењето на Джон Си Вагнер се разликува од ова. Рековме, адвентизмот сам по себе се разликува од ова, бидејќи судот го става на крајот, а не на почетокот, на верското искуство. Па тоа што значи тоа? Значи ли тоа дека ако Господ дури на судот ќе не прогласи за праведни, значи ли тоа дека ќе се оправдаме со дела? Бидеќи судот е со дела, не е со вера. Се спасуваме со вера, а ќе ни биде судено, според делата ќе ни биде судено. Не значи, не значи тоа дека дека верниците дури на судот ќе бидат оправдани со вера, значи, тоа е погрешното толкување на протестантизмот. Значи, на судот ќе се случи на крајот од, верското, од, вер, од животот на верникот, или после неговата смрт, ако почине пред тоа, пред времето кога неговото име ќе биде разгледано во Небесниот суд. Но, верникот е веќе оправдан, че верникот е оправдан со вера тогаш како поверувал. Не бегаме од тоа, не го преместуваме оправданието со вера во иднина. Судот е во иднина. Господ ке те прогласи за праведен праведна во иднина. Но оправданието со вера не е тоа. Джонси Си Вагонер оправданието со вера го го разбирале како сето она што се случува со верникот, значи, сето она преобразба на животот, на оне што ќе поверува, сето она што го нарекуваме новораѓање, препорот, И оно што самиот Христос го кажал на Никодима, вистина, вистина ти велам, беше пред неколку седмици, утренски стих, Јован 3.5 кој не се роди од вода и од дух, духот е тоа новиот живот, водата само по себе без духот, не е тоа. Оправданието со вера значи да бидеш направен, направедна, направен или направена, праведни. Да бидеш оправдан, што значи тоа? Да станеш праведен. Значи или не значи? Што значи да, да бидеш осиромашен? Да станеш сирома. Друг пример? Друг глагол? Што значи да да бидеш осрамотен. Каже се Например, те ограбил. Да. Точно. Добро, не е битно. Благодарам. Доволно е. Осрамотен. Доволно е. Например, те обесчестил и те силувал и така нато. Убав пример. И сега што значи оправдан? И можем да наведеме еден куп примери, глаголи, од секојдневниот живот. Значи, некој од страна, повторно, те направил праведен, праведна, те збогатил. Колку убаво. Како те направил праведен? Што се сменило? Еве и, и лекцијата вели таму подолу во вторникот. Во еден момент вели, грешникот е далеко од Бога, неправеден и неприфатен. А во следниот момент, после оправданието, тој е поблизу до Бога, прифатен и праведен. Е, што се сменило? Што се сменило кога, кога верникот поверувал? Што се сменило? Според Спартпацанците се сменило, сменил неговиот законски статус пред Бога. Но тоа не се случило тогаш. Тоа се случило. Тоа е една друга тема која што ниту протестантите, ниту повеќето адвентисти ја разбираат се уште и ден денес. Кога се сменил законскиот статус? Кога се менува законскиот статус? Неаме време, неам ни време ни да го начнам тоа сега. Ке остане за, за некоја наредна прилика. Но, според оно што го знаеме, според Светото Писмо, кога, што се случува во моментот кога, кога ќе поверува верникот? Која, која промена се случува? Ја разбрал. Дарото ја разбрал, че стекнал знаење. Тоа, тоа е предуслов за да поверува. Без, без да го стекне знаењето. Без да свати, не може ни да поверува. <laughs> не може да веруваш без да знаеш што веруваш. Тоа е суеверие. Како, што, што праша апостол Павле? Што, што ги праша неразумните галатини, се секавате? На почетокот од третата глава, кој ги нарече неразумни, таму, бедеќи беше исполнет Павле тука малку со, со гнев, зато што отстапиле од вистинското Евангелие. Што се случува кога верникот ќе поверува? Што се случило со Корнели и неговите домашни кога поверувале? Што се, што се случило со галатјаните кога првпат поверувале? Што се случило со мене и тебе кога првпат поверувавме? Може би тоа да го посведочиме од нашето искуство. Во вториот стих, ако се подсетиме од Галатјаните трета глава, апостол Павле прашал Сакам ова само да го дознаам од вас. Преку делата на законот ли го добивте духот или преку послушноста на верата? Што се случило кога верникот поверувал во тој момент? Го, од Корнели и Наваму, бејќи сите ние сме, барем тука нема, не гледам некој што бил евреин, па станал христијанин, од еврејско потекло, Сите сме некако Корнели. Го примивме духот. Благодатта, што рече Боже. И сега пак, во третиот стих пак, толку ви сте неразумни? Значи, не е доста една што ги нарече неразумни. Он користи грчкиот збор морони, значи будали ги вика. Тоа е многу тежок збор. Па вели, кои ве магепса, че значи, кои Тој е така многу тежок збор. Чој е нешто потешко од кој ви го изми паметот или кој ве заведе. Уште потешко. Кој ве магеп са значи, Ти го одзел паметот готово. Толку ли сте неразумни сега во третиот стих? Повторнува морони. Откако почневте со духот, со телото ли сега завршувате? Како започна протестантизмот пред 500 години? започна со голема сила. Не постои револуција во светот која што може да се мери со протестантската реформација. Голема сила. Како завршува протестантизмот денес? Голема од, од реформација во голема деформација. Во голема слабост Но тоа е и проречено. Господ рече, кога ќе дојдам, ќе најдам ли вера воопшто на земјата? Кога верникот поверувал, се случило новото раѓање, се случило излевањето на духот, или како што слушнавме за време на лекцијата, него жалостете духот со кој што сте запечатени Значи се случило тоа прво печатење. Тоа не е последниот печат за кој што зборува Павле таму во Ефесијаните, со кој што се запечатени за денот на избавувањето. Протестантите тоа го мешаат. Зошто велите дека саботата е Божјот печат, кога Божјот печат е Светиот Дух? И цитираат Ефесијаните, четврта глава, 30 стих. И го мешаат и тоа протестантите. Дали адвентички теолози тоа го меша, како што ја меша, го мешаат Павловото Евангелие со протестантското. Кога верникот поверувал, го примил духот, го доживеал новото рагење. Самиот Христос вели од неговата утроба ќе потече, ќе потече што? Жива вода, нешто живо, Во Ефесијаните Павле вели, се случува воскресение. Човекот е мртов во своите дела, грешни, никакви, а со силата на Светиот Дух, кој што оживотвори, се, се буди, се раѓа одново за нов живот, воскреснува од мртвите. Кога верникот ке поверува, се, случува, се случуваат многу работи кои што се последице на духот и излевањето на духот, И сето тоа е оправдание. Сето тоа е оправдание, но тоа не значи дека дека тогаш се случува некоја законска промена или некоја пресуда или некој проглас. Раде Господ сите вас да ве прогласи за праведни, ама тоа ќе се случи на судот не е нешто се случило, па сега да спиеме на тоа увод дека сме спасени. Тоа е последицата, затоа, затоа мнозина протестанти така и веруваат. Едно спасен, секој спасен. И оние што не го кажуваат така, сепак покажуваат на друг начин дека така веруваат, затоа што велат мене, пример, 91 година Господ ме спаси. И што значи се тоа? Дека сум спасен. Нема да идхочам на суд верувам. Или барам ке рече, додека си верувам во Христа, значи ја сум спасен. Но, што вели апостол Јаков на тоа? На тоа такво ноншалантно свакење на верата. Има тука еден друг момент во лекцијата, за кој што неам време сега да зборувам, лекцијата ги цитира библиските зборови Христовата вера. Верата на Христовата вера. Што значи Христовата вера? Ке бидеме оправдани со И сега пуката вели, ке бидеме оправдани, тоа значи ке бидеме оправдани со верата во Христа, да верувам во Исус. Но не, ја, го менуваат библискиот стих. Библијата вели, треба да ја имаш верата на Христос, Христовата вера. А ако речеме верата во Христос, тоа може да биде и точно и погрешно, зависи како го сваќаш верувањето. Пошто и во времето на апостолите некои верувањето го сватиле ноншалантно, и затоа апостол Јаков напишал дека и гјаволите веруваат, ама се тресат од страв. за ова немам време да зборувам. Верата Христова, остатокот како е опишан, оние што ги држат Божите заповеди и ја има и им не вера во Христос, туку ја имаат верата Христова. Каква била Христовата вера? Затоа можеме сега само да размислуваме. Но кога, кога ние би разбрале каква била Христовата вера, Што значи да ја имам Христовата вера, неговата вера? Тогаш би живел како него. А ако речам, јас верувам во Христос, е тогаш тоа може да значи и ова, но може да значи и, и нешто мртво, ништожно, формално, без силата на духот, форма на побожност, вели апостол Павле. такви такви, во последното време такви ќе бидат сите. Ќе имаат форма на побожност. Но што е проблемот? Зошто ќе бидат се што, сето тоа што не чини, што го наброја он таму во Тимотеј. Трета глава. Последното време луѓето ќе станат вакви, онакви, никакви. Но вели на крај, ќе имаат форма но од силата незина се одрекле, а од силата се одрекле. Е, тоа е она, тоа е она што и нам ни се случило, тоа е она што и ние патиме, силата на побожноста. Тоа е она што духот го донесе во нашите животи на почетокот. Силата. Силата на побожноста. Силата на верата. Силата на светиот дух. Кога тоа го нема, кога сето друго се претвора само во форма, тогаш сме мртви, не сме повеќе живи, оживеани. Нека Господ не благослови во проучувањето на оваа тема и понатаму. Следната лекција за Аврамовата вера е исто така и едно подсетување од галатјаните, но и нова прилика подлабоко да да ја разбереме оваа порака. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.